حي على الجهاد حي على الجهاد bir ayel, bir musulmi muslima ayelдің nidasına şakırgına davus koşkan, bir muslim яһудиларды жұрттарынан айдап шығарған қане біз мұсылмандарды қайтіп қорғаймыз біздің апайларымыздың қарындаштарымыздың жаулығы иттердің қолдарымен тартылып жатыр қане бұларды имая қылатын қане бұларды қорғайтын мұсылман қане حي على الجهاد ويا المسلمان بولسا قيرات بين جيجر جورك دي إيمان والنصن جرجي حق الإسلام الله جولunda soğusta attan حي على الجهاد ويوم السلطان بوصق ربين جرجرك إيمان والله صنجقي حق الإسلام الله الله صوص عطان Garip bolgan zadynyň qorlanyp dilim, ey Muhammed ümmeti, qayda wujdanyň, diniň işin qayratdan deýiz bolmagan, goluňa alyp qural jihat bastagan, jihat bastagan, jihat bastagan, jihat bastagan. жихад бастаған жихад бастаған Өйткені мұсылмандардың қаны төгіліп жатыр бүгінгі күнде. Апай қарындастарымыздың намыстары тапталып жатыр. Қане бұл намысты қорғайтын мұсылмандар қане? Қане құрбандық беретін мұсылмандар қане? Бүгінгі күнде еркек деп өзімізді айтуға намыс қылып жатырмыз бауырлар. Бұл біздің намысымыз бауырлар. жихад бастаған жихад бастаған жихад бастаған حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد وينص الله بوصف رب جميل جود الإيمان والنصر جميل حق الإسلام الله جل الله صوص عطان حي على الجهاد ويا المسلمان болса қайрат пен жігер жүректе иман орнасын жерге хақтың ислам алла жолында соғысқа аттан لا إله إلا الله لا إله إلا الله өшмес хақтының көтеру басы таухид байрағын үммет ربا مقربا في ذاك عاز مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان مجحد طغان حي على الجهاد حي على الجهاد